Katika darsa zilizotangulia tumezungumzia nguzo ya kwanza ya imani. Na hii ni katika eh, maneno anayosema Sheikh rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wadhālika annahum yu'minuna billah na vivyo wao wanaamini wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na alhamdulillah tumeweza kuzungumzia nguzo hii ya kwanza na maana ya kumwamini Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu leo tunaingia katika nguzo ya pili ambapo Sheikh asema wa malaikatihi na kuamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala na kama tunavyojua ndugu zangu hii ni katika moja eh, au hii ni moja miongoni mwa nguzo za imani. Muislamu lazima aamini ya kuwa kuna viumbe ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameviumba na wanaitwa malaika. Na viumbe hivi Allah Subhanahu wa Ta'ala ameviumba kutokamana na nuru Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba ame kutokamana na nur kama vile mwanadamu ameumbwa kutokamana na udongo basi malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wameumbwa kutokamana na na nur na hawa malaika ni viumbe ambavyo wao siku zote ni watiifu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amewaumba kwa namna ambavyo wao hawamwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kivyovyote. Kila mmoja wao anafanya majukumu aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuna wale ambao wao yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun wao wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana wala hawachoki na kuna wale ambao wana kazi yao ni kuleta wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Jibril kwa kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile malaika Jibril alayhi salam kuna wale ambao wamepewa majukumu mbalimbali na Allah subhanahu wa ta'ala kuna wale ambao kazi yao ni kukua pamoja na banu adam na kuwahifadhi banu adam kutokamana na shari mbalimbali lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah na kuna wale ambao kazi yao ni kurekodi amali za mwanadamu wao wanam, wanamtazama mwanadamu anayafanya mambo gani na wanakuwa ni wenye kurekodi yale yote ambayo mwanadamu anayafanya na haya tunayapata katika aya walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa almutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid aya hizi zinaonesha wazi ya kuwa kuna malaika ambao wako upande wa kulia kwetu upande wa kushoto mwetu na malaika hawa wanatuona lakini sisi hatuwezi tukawaona ingawa malaika wakati mwingine waweza wakaonekana kwa sura ya mwanadamu kama vile Jibril alayhi salam alipoonekana na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kumuuliza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maswali kadha wa kadha katika hadithu Jibril ambayo ameirekodi ame Imam Muslim katika sahihi yake lakini masahaba hawa hawakumjua Jibril kuwa ni malaika mpaka walipopashwa na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo naam yawezekana malaika akaonekana katika sura ya mwanadamu lakini ni vigumu kwa mwanadamu wa kawaida kutambua kuwa huyu ni malaika. Kwa hivyo wakati mwingine tunafaa kuwa makini tunapotumiwa baadhi ya picha utakuta ya kuwa kuna vitu fulani mwangaza fulani inashuka juu ya alkaaba au mwangaza kuonekana au kitu fulani kuonekana kwenye kwenye mawingu au hivi au vile au mtu aseme ya kuwa usiku fulani niliweza kuona malaika الحمد لله عفوا Niliweza kuona malaika, niliona mwangaza, nikaona hivi, nikaona vile, la haya yote au kusema ya kuwa watu fulani wanapigana katika njia ya Allah, hata walionekana wakiwa na farasi weupe, wakiwa hivi, wakiwa vile, vyote hivi ni mambo ambavyo kwamba havina uhakika. Yoyote mtu tu ambaye anaweza akatuambia kuwa kitu fulani ni malaika au kilichoonekana sehemu fulani ni malaika ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa sisi hata ikiwa tutaona kitu fulani angani kwenye mawingu tutaweza kubainishaje huyu ni malaika au ni kiumbe kingine hatuwezi tunapomuona mwanadamu ambayo labda ni mzuri mno ni mgeni hatuwezi tukajua kuwa huyu ni mwanadamu wa kawaida au ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala malaika wake hawa kuna wale ambao ametupasha ya kuwa wao wana ni fulani na fulani kama vile Jibril, Mikail, Israfil malakul maut eh, ambaye kazi yake ni kutoa roho Malik ambaye ni mlinzi wa moto wa naru jahannam Ridwan ambaye ni supervisor wa janna na baadhi ya malaika ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupasha majina yao hawa tunawaamini kama alivyotupasha Allah subhanahu wa ta'ala na wengine wengi ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajatuambia majina yao au kutuambia majukumu yao nu'minu bihim ijmalan tunaamini malaika wote hao wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla na muslimu ambaye yeye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anaamini nguzo hii ya pili ya almalaika basi anafaa imani yake kuijenga katika mambo manne jambo la kwanza ni al-imanu biwujudihim yeye kuamini ya kuwa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wapo na ulimwengu huu wa malaika ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba ni kweli hawa ni watu ambao wako na physical bodies ambazo hatuwaoni Allah subhanahu wa ta'ala anawaona Allah subhanahu wa ta'ala anawajua na Allah subhanahu wa ta'ala ana amewawakilisha katika majukumu mbalimbali naam Allah subhanahu wa ta'ala hawahitaji kivyo vyote lakini Allah amewaumba ili waweze kumwabudu Allah na waweze kushikamana na maamrisho ya Allah kwa faida yao wenyewe kuna watu ambao wanasema malaika sio physical body, si viumbe ambavyo kwamba viko na viko na uwiliwili, lakini hili ni jambo ambalo kwamba lina khalifu alivyotufundisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtume asema amemuona Jibril akiwa na ubawa au mabawa takriban sita na ni kiumbe kikubwa mno amejaza al-ufuq, amejaza horizon yote ambayo ilikuwa mbele ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo jambo la kwanza ambayo Muislamu anafaa kuamini kutokamana na viumbe hivi vya Allah ni al-imanu biwujudihim ya kuwa wapo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba. Thaniyan al-imanu biman 'allamana 'allamana ismahu minhum 'allamana Allah bismihi كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك ورضوان وغيرهم ني كوامني wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala wale ambao Allah ametutajia majina yao na majukumu yao basi sisi ni kuamini kweli hawa ni malaika wa Allah na walifanya majukumu yao kama walivyoamrishwa na Allah na wale ambao wanaendelea kufanya majukumu haya wanaifanya perfectly kama anavotaka Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao hatujatajiwa majina yao basi tunawaamini kwa kwa ujumla tunawaamini wote ya kuwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala ame amewaumba na wapo uh, alayhi salatu wassalam Jambo la tatu katika al-imanu bil malaika ni al-imanu bima allamana min sifatihim ka sifati Jibril alayhi salam ni kuziamini sifa za malaika hawa ukubwa wao na uchamungu wao uaminifu wao hakuna namna ambavyo Jibril alayhi salam anaweza akafanya khiana katika kufikisha wahi wa Allah wao ni waaminifu wa wana uaminifu wa hali ya juu kwa hivyo unaposikia baadhi ya wapuzi katika ulimwengu wetu wa leo ambao wanajinasibisha na Uislamu na ukawasikia wakisema ya kuwa Jibrilu khana ar-risala Jibril alifanya khiana katika ujumbe aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa yeye angefaa kufikisha risala kwa Ali radhiallahu anhu lakini akampa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya ni mambo ya kipuzi ambayo hayana msingi yoyote katika dini yetu bali hawa malaika katika sifa zao wao wana uaminifu wa hali ya juu katika sifa zao wao hawazikhalifu amri za Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaamrisha na siku zote wanafanya kama walivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo malaika ni waadilifu malaika ni waaminifu malaika ni watiifu na there is no a fallen angel katika imani ya Kiislamu hakuna malaika eti ambaye alimwasi Allah subhanahu wa ta'ala ikatokea hivi ikatokea vile Allah akamsamehea Allah akamwadhibu Allah akampeleka ibn la mambo hayo yote sisi hatuna malaika wote wa Allah ni waadilifu malaika wote wa Allah subhanahu wa ta'ala ni watiifu na hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kivyo vyote wala hawajawahi muasi Allah subhanahu wa ta'ala vile vile tunaamini ya kuwa malaika wanaweza wakajibadilisha katika sifa mbalimbali lakini ni vigumu kutambua kuwatambua katika sifa yao hiyo mpaka tuweze kupashwa na nabii miongoni mwa maambia alayhi salam kama alivyokuja Jibril kwa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kama walivyokuja wale malaika waliomkujia nabii Ibrahim alayhi salam walikuja katika sura ya binadamu na mwanzo nabii Ibrahim hakuweza kuwatambua alayhi salam salatu wassalam ya kuwa hawa ni mitume wa Allah subhanahu hawa ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la nne katika kuamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-imanu bima 'allamana min a'malihim au al-imanu bima 'alimna min a'malihim ni kujua ya katika yale ambayo tumeyajua katika amali zao majukumu yao ambayo wanayafanya kama vile kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ku bila kusita au kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana e, na eh, kufanya majukumu mbalimbali ambayo wamepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na baadhi yao wana majukumu hasa kama vile Jibril alayhi salam aliyoaminiwa na wahi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama vile Mikail kama vile Israfil malakul maut wote hawa ni malaika ambao wamepewa majukumu hasa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na hawakosi kutekeleza majukumu ya Allah na malaika hawa ndugu zangu ni wengi mno hakuna ajuae idadi yao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na katika hawa malaika kuna wale ambao wamemsujudia Allah subhanahu wa ta'ala kuna wale ambao wako katika rukuu kuna wale ambao wako katika tasbih na yaumul qiyama pamoja na kuwa maisha yao yote imekuwa ni ibada yaumul qiyamah watahisi ya kuwa hawajamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwabudu kwa hivyo ikiwa mimi na wewe tutakengeuka tutakuwa na uchache wa kumtaja Allah tutakuwa tutakuwa na uchache wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa na uchache wa kusimamisha swala zetu na kuwa wacha Mungu basi hatutamdhuru Allah subhanahu wa ta'ala na chochote na, na lolote after all kuna wengi na wengi ambao ni bora kuliko sisi na wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwabudu kwa hivyo tujibidishe katika ibada zetu ili tuwe kama hawa wenzetu malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingawa sisi tuna vishawishi vingi, kuna mitihani mingi, kuna fitna nyingi, lakini tunafaa kujibidisha na kuwa katika ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna faida tu chungu nzima ambayo Muislamu anayapata katika imani yake kwa malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa faida hizi ni kutambua ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. الإيمان بعظمة الله وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق كجوا ukubwa wa Allah utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu unapotambua ukubwa wa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni viumbe ambavyo kwamba vimeumbwa na wana umbile ambalo kwamba la kiajabu basi hili na kuonyesha ukubwa na utukufu wa aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala faida nyingine ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa umuhimu mkubwa mwanadamu amempa umuhimu mkubwa wanadamu amemfadhilisha mwanadamu amemtukuza mwanadamu kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha wanadamu kufa, amewakilisha malaika kufanya majukumu mbalimbali yanayohusiana na wanadamu kama vile wao kuwalinda na kuwahifadhi wanadamu kama vile kuandika vitabu vya wanada, uh, vitendo vya wanadamu na mambo mengine mbalimbali mbali, Allah subhanahu wa ta'ala au hata malaika kuwaombea wanadamu dua usiku mslamu anapolala malaika wanamfanyia dua hasa anapolala na wudhu miongoni mwa faida za al iman bil malaika ni mahabbatu al malaikati ala ma qamu bihi min ibadati Allah ni malaika kuwapenda malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wao wanamwabudu Allah kwa sababu wao wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wao wameshikamana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala nafikiri haya tuliyotaja kwa mukhtasari yanatosha katika nguzo hii ya pili ingawa bado kuna mengi tunaweza tukasema kuhusiana na viumbe hivi vya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile kati ya malaika na kati ya malaika na binadamu ni nani bora malaika wanafariki au hawafariki malaika misho yao itakuwa wapi wataingia janna na mambo mengine mengi ambayo ulama wamezungumzia lakini nafikiri tuliyoyataja yametosha biidhnillah tabaraka wa taala katika darasa itakuja tutazungumzia nguzo ya tatu wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh